hari muri kino gihe n'abasirikare ba kano karere bari muri repubulika ya demokarasi ya kongo mu ntumbero yo kugarukana amahoro n'umutekano ikibazo uno munsi tugaruka ko mbe ni gute ni ikibazo nyamukuru ni gute ibyavuye muri iyo nama byoshigwa mu ngiro maze intambara igahagarara burundi burundu muri kano karere uruhara rwa bamwe n'abandi n’uruhe. abari hanze bo bitaba diaspora bo hari ico boterera kugira ko kumbure tugaruke muri byavuye muri iyo nama no kwishura ibibazo bitari bike cyane cyane n'ibyaza kudutelefona hano natumiye Deo Hakizimana yanonose ibijanye na kano karere umujeopolitologue akaba narongoye n'ikigo cy’abahuza Seride reka ndakora ndakuramutse nongera ndaguha ikaze Deo bwa bwana Medar sangwe ikaze muri Karadiridimba urakoze wakoze kumpamagara urazi yuko icyo kibazo cyane muri iyi myaka mirongo ibiri iheze jeno vuga yuko eh, cyatanguye gukomantara cyane cyane inyuma y'ubwicanyi bwabaye hano mu burundi ntega amarangara mbere jewe mu bushakashatsi nagize nasanze rya burya bwicanyi bwawe mu muri ntegamarangara n'ububona yuko buri mu ari ingwano ya mbere yabaye muri kano karere ifise intumbero irenga igihugu kimwe kuko ubu turazi yuko hariya ku ntegamarangara abahaba bazize yuko Eh, kajya karere bagomba ababikurikirana jewe sinari ngaha mu Burundi mu nyuma kuko narahavuye impunga mu 1989 ababikurikirana barabona yuko ingwano yo muri yo mu Rwanda genocide nako ntisingwano ihonyabwo ryabaye mu Rwanda ryateguye ku buryo n'ubu abantu benshi batarategera kuko eh, ababiteguye koko bijya byabaye mu Rwanda warabona yuko bidahagaze bibwiza gushika muri Kongo jewe aho narindi ndi mu baguma bakoma induru nti nyabuna gira icyo umukozi kugira ngo Kongo ntiyandukigwe nkongera nkavuga nti mubonye mutabishoboye ibiza muri Kongo birandagase bizoca bibagora bizoca mm. bibagora nibyo byashyitse ubu naho nk'uko natanguye kubivuga hariho abantu batumwanya bibaza ngo rwanda na kongo birashamiranye kuko bidakundana mugabo bakibagira yuko inyuma hariho abakokeza iyi ngwano je namuvuga yuko ndayiyita rwajyana nzobarerera kandi byatanguye kuva kera nibyo bituma tubwiza kugurura amaso uhita tugurura amaso gute jewe narashimye yuko muri iyi nama y'ejo eh, haba harimo umuntu nka antonio gutereza aserukira ishyirahamwe mhm. mpuzamakungu kuko ujya muntu arafise kwigarurira ubutunzi bwa Kongo ayo ma rero nta na rimwe twigira tumva avugwa mu biganiro bizana amahoro kandi ariyo asama leta birimwo bati dufashe tugire ibi n'ibi mutorohereze turonke uburenganzira kuvuga ku buryo niho babukura buva muri ibyo bihugu ego niba ashaka si uburyo hariho ama multinationale akeneye uburyo bwa leta kubera n'umurambara barira kuko atunze sinzi izi miti zimbura inzahabu diyama n'ibindi zibihingura zigusanga zitunze gusumba amaleta mugabo amaleta arafise uburenganzira bwo gusaba eh, ibintu bimwe bimwe byo bishaka bagaca bakoresha eh, bamwe muri bene wacu cituma izi tuzita guerre par procuration mu gifaransa nuko tubivuga no je mugabo mu kirundi coroshe ngomba yuko tuvyita jyana nzobarerera rero nariko mvuga nti kubona Antonio Guterres yanama yari yayije mu je ndabikunda kandi narumvise amajambo yashikirije abasirikare bawoni nabo baragirizwa cyane gose n'abanyega niwe ndiko ndakubwira aho ikongo kandi bahamaze n'igihe kinini gose bwayo mahoro ntabone nivyo ndiko ndakubwira nakubwiye nti eh, umunyamabanga mukuru wawo ni afise ubutegetsi bukomeye cyane mugabo ubutegetsi bukomeye cyane gusumba nuko eh, afise ubushobozi bwo gushikira abakuru b'ibihugu rutura ari byo kokeza hmm. kandi ntibigirirwa biseruka iyo batanguye kuvuga nko mu nama eh, zerekeye agatega ka muntu ariko aravuga umengo n’umuntu ashaka amahoro hose ni umuntu adafise indimi zibiri general ababonye geneve mu myaka yaba mirongo itatu nabayeyo mugabo ugasanga inyuma ibi bya durimo by'agateka ka muntu umengo n’urudandazo bagira iyo bagukunda hakaba hari ingorane mu gihugu cawe baragufasha batagukunda barakureka ukagira ibibazo bidasanzwe hmm. bakaba nk'abatahabaye nk'abatariho ukamengo n'abantu batabishobora nibyo biri kubishyikira kongo ijya mu abazi ibintu n'ibindi yagifise ububasha bukomeye cyane urabona abasuzamiro ibihumbi mirongo ibiri aho bahagaze mm. barungitswe n'ibihugu bishyigikiwe na onu hanyuma bakicara aho hantu hakamara imyaka iyi yose atacyo barashika ko kiboneka ni uko hari icyo vugwa mm. mu buhingangurukano bumenyi n'ibindi yuko yoba yatanze mvuze ati yoba yatanze amezi atatu kugira abasirikare bose bariyo babe bavuyeyo ni nyinshi mu byatuma amahoro aboneka muri ako karere e-, ego ibyo nanjye nagenda bizi mugabo kandi natanguye kubyumva imbere y'uko iyi nama iyo mm. natanguye kumva yuko bamwe bakokeza ndakubwira basanze ubuye hari ibikwiye guhinduka bakavuga bati eh, eh, izijya nteko za z'akarere ka ko Afrika y'ubuseruko byarabibananiye kugarukana amahoro kubera impamvu tuzi kuko hariyo abatabishaka mugo umwanya wari mutoya ugereranije n'izo ngabo za oni kandi ziva mu bihugu bitandukanye wari mutoyi mugabo urabye ubushobozi bari bafise bari gushobora kugira byinshi gusumba abasuda abasida b'urundi n'uburyo buceyi bafise raba ingene bafashije hayi muri sud kivu ako karere karatekanye gusumba ibiko birabera hariya muri za masisi no muri ituri ni ukubera ugushaka guke eh, imbere mu gutanga imihoho yari yaridoze yuko ngo ama ngo hariho Eh, imfashanyo leta ya kongo yabwizwa kubaha kugira ngo bakore akazi kabo mugabo rero leta ya kongo nayo ikavuga iti wumvise ibivugwa muri mu nama nshingamateka yo muri kongo cyangwa byandikwa n'ibinyamakuru bakavuga bati abo bantu nibatuvire ngaho oye ntacyo bariko baradufasha hariho n'abavuga yuko kongo ikwiye kuva muri East African Community mm. ivyo ni ibintu bihambaye kandi urabona mugabo ko ariho yari ikijaho mm. none nk'ubu izo nteko zo mu karere zivuye yuko muri no basudawani bakavayo mm. mubona koko umutekano ushoboka eh, cyangwa n'umukino wa politike eh, ko muri kurabera hejuru icambere cyo kwiza kumenya no ari umukino wa politike eh, hari icyo tutaravuga ntituravuga yuko hariho ibiriko biravuga ubu yuko leta ya Kongo yoba yarahaye amezi atatu izi mm. nteko za east african community ngo zive mu gihugu ngo mm. zibe zagiye hariho abaje bafise igihagararo perezida wa angola ubuganda ah, raba nka perezida wa afurika y'epfo wa afurika y'epfo ramafoza wanduze wa wa angola hanyuma hariho mengo n'uwa zambia urabe urabe na perezida museveni ya perezida museveni mm. umuntu akomeye cyane kandi Museveni ni umuntu ategera ibintu n'ingoga sinzi ko yategera yuko hariho impinduka ziriko ziraza ku bwanje ndabyihweza hariho impinduka zizoba mm. kandi izo mpinduka zije kubera abari mu abari bashinzwe kugarukana ayo mahoro muri Kongo n'ukuri bavuga indimi zibiri mugaye izo ndimi zibiri nizo zatumye bibananira mm. aho nyene mm. mwagira mugacishemwe umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi n'umusini we aramutswa iyo iyo mechanisme yo cadre mm. uravye ivyahitiye hano mu Burundi mm. kumbure no mu ijambo ry'umukuru w'igihugu yarabivuze ati ni igihugu naco cyari cyarasinzikaye imyaka irenga 10 mu ntambara mbe mubona ako kantu gashobora kuza gufasha kugira koko haboneka umuco kumbure abatigira ku Burundi babwigire ko aho mu bihugu bibanye cyane cyane dufate kuri intambara ya Kongo cyo kuri ndakubwiye ndi mu bantu banezerewe cyane muri iki gihe kubona ibiriko biraba kuko icambere biragaragara yuko Burundi buriko buragaruka ku rubuga mpuzamakungu mm. rwa diplomasi uburundi buremewe uburundi buremewe ko bushoboye kandi ntitwe tubivuga twenyine n'abanyamahanga bose maze kumva kandi bafise ijwi rishika kure barabivuga umwe mu babivuze ni uyu mushyitsi antonio Guterres yari mu nama y'ejo ikindi cya kabiri biragaragara yuko ubu amakungu naho ashobora kwagirizwa kubera zandimi ndimi zibiri bamwe bamwe bavuga mhm. ubu barabona yuko ibyo bagiye barengagiza bidashobora kubandanya mm. rero barafite ukuntu bagomba ko bihinduka nicyo kigiye kuba muri iyi minsi kandi nicyo cyo cyane dukurikira hanyuma ceko ndi umurundi nkaba eh, mu byo nahora nkora ubundi umukukuru uke mugabo ndacyabikurikirana cyane ngira ngo urabizi eh, je nibaza yuko hageze ko abarundi bategera ko uburundi bufise uruhara ntangere rwa mbere mm. muri kano karere rujeje kugarukana amahoro muri congo amahoro agarutse muri congo rero hariho ibitangaro mubwiriza kumenya afurika irashobora aho kugira ngo yiyubahirize mu kuyubahiriza kwayo kuzoba ukwanka yuko isubira gufata nk'igikoresho gufatwa eh, akarere baza kutoramo eh, amatungo bagaca bigira ubukene amagorwa turimwo ukamengo eh, ntibayanezwe twebwe rero muri icyo gihe turashobora gutangura kubyura umutwe urazi ntibizokoroha mugabo ariko turi hamwe bimwe bahora bavuga ngaha mu Burundi turi kumwe twese birashoboka turi hamwe birashoboka Afrika eh, kwame nkuruma yashaka kuko nkuruma yavuga ati afurika irategerezwa kunga ubumwe kandi tunze ubumwe izosambuka Eh, rero ndabona yuko uye hariho abantu bavuga bati eh, afurika nishobora gusambuka igikenewe rero nuko turonka inshyabwenge zijya hamwe zikavuga ati “Tibindi ugira bihinduke none mubona byohinduka gute mbe mm. twogira gute kugira ngo ibyo twaciyemo ntibisubire hmm. iyo ndiko ndavuga ndanze abantu bataryoherwa mvuze yuko dukwiye kuvuga neza leta yuko dukwiye kuyishyigikira mbere udashyigikiye leta wogira iki aba banyamahanga bazi no batubesha ngo baje kudufasha batubwira ngo ni mwigenge hanyuma ubwo mwumviriza ibyo tubabwira nta mushikiranganji nta serivisi ya leta cyangwa atari iya leta nta munyamadini nta mu hariho abantu ba bafise amajwi ashika kure nka les artistes abaririmbyi abakora ibintu by'inkino bazwi mu nama mpuzamakungu baba bose bajya hamwe bakavuga rimwe bavugira igihugu hmm. ibyo bizoshika ntimuzotangare ibintu bizoca bihinduka kandi bizohinduka neza mu byo mwashikirije mwavuze muti kumbure kugira amahoro koko agaruke mu gihugu mm. muri Republika ya Demokarasi ya Kongo uh, n'ahandi mm. ngo nuko uh, abigwa bose n'ikibazo boshikirwa les interlocuteurs eh. muravuga mbere ngo n'aba le chef coutumier ego bajya mm. mbere ah. uh, kumbure duce tugira ko n'aba diaspora uruhara w'aba bantu bose cyangwa uruhara rw'umwe wese hmm. ni uruhe kugira intambara ihagarare muri kano karere kacu uruhara rw'abatwara rurazwi ni ibyirirwa biravugwa ni nk'ibi byavugiwe mu nama n'abakuru b'ibihugu umwe wese arashikiwe agaca ashikiriza abaminisitiri biwe abaminisitiri nabo bagaca babishyira mu ngiro abatari abatarimwo je nibo nkunda gushira ko eh, urumenyetso rukomeye cyane bamwe muri abo nko muri congo nabo bita abami muri congo hariho abami hari chef coutumier abami bo muri congo barafise ijwi iyo umwami wo muri congo avuze ntawusubiramo bo turazi yuko mugabo hariho eh, ibi akarere uturere tumwe tumwe tu muri congo twagiyemwo abami baje ku manyanga aho muri sud kivu bariho ibuvira mu bafuliro. hariho abigize abami kandi batemewe eh, na bene wabo mugabo eh, iminsi yose yugize gucu uciye mu manyanga biragutekurukana benshi mm. byarabatekurukanye ubu rero igisigaye ni uko hobuya amatohoza ndabyita identification mu gifaransa z'abantu ba biyita yuko bafite ijwi rishika kure nk'ini wacu naho naho nyene biriho nta bashefu kutumye no bakiriho mugabo hariho aba abaririmbyi hariho abanyamadini hariho na societe civile washaka bafise ijwi rishika kure ryumvigwa rikunganira iry'abatwara mu gihugu igikenewe rero nuko abo bantu hogira uburyo bwo kwashyira hamwe bakumva yuko tubwiza kujya mu ntumbero imwe nicyo gikenewe cyane gusumba mm. ntihagire bavuga ngo twe turazi ubwenge gusumba abandi ngo twebwe turafise uburenganzira busumba abandi mu bintu byo gukunda igihugu mu bintu byo gukunda igihugu niba bikuremwo baca baja kugwana mm, uwo bita intagoheka jewe kiriya gihe mm. cyane cyane baheje kwica ministre kawushemeye njyewe mushyirahamwe ryanjye nacye numva mbabaye hanyuma ndajya kuri ambasade ndabasaba ngo banshigikire ntibashigikiye ambasade y'u Burundi i Geneve hmm. nagomba ngo banshigikire kugira ngo tugire resolution turakwira akarere Eh, mu nama mpuzamakungu ya oni mhm. eh, commission des droits de duradurome turarondera badushyigikira turabaronka rezolisiyo iraba iremegwa hanyuma nza numva umenga ukwezi kumwe guheze bagenye umuntu yitwa Sergio Pinero aba abari icyo gihe kuhagarikira mhm. eh, igihugu cya tanzania eh, eh, na kofi anani mu nyuma haci haza mandela Eh, mandela yajya asubirira nyerere mwarabonye ko byaciye bidufasha kwa ariko hagati aho turi turabona uruhara rwa diaspora nibyo aho hambere twarumva koko diaspora umuntu akabona icyo kirakora mm. mbe mubona ingufu ari za zindi ubwo ntimubona yuko kumbura diaspora y'icyo gihe n'iy'ubu uh, wewe nk'umukukuru wawe muri diaspora imyaka irenga mirongo itatu uri hano mu gihugu mm. urongoye seride ubona uno munsi twavuga ko abarundi bari hanze bafise icyo no kwita inguvu puwa yo gushikiriza ikintu hamwe cyo hindura ibintu mu karere inguvu barazifise mu bwabo barasanzaye hariho abagipfa iby'ubuhutu n'ubututsi hariho abandi bakorera inyungu zidatomoye Eh, zibabuza kumvikana n'abandi hariho n'abandi bigira abasinda bibazwa mugabo hariho n'abandi bafise ugushaka mugabo bahoraho baburaho babikorera mm. jewe yaba nari mfise icyo eh, nshikiriza nifuza n'abategetsi bakaca babyumva ni uko hoba umunsi umwe igihe kimwe eh, ibintu byo guhanahana amakuru ibyifuzo hanyuma bakaraba ingene diaspora ishobora kuba diaspora imwe nk'ubu urabizi yuko ishyirahamwe rya diaspora hariho abemera uyu ntibemera uwundi mm. ibyo nabyo si byiza erega ubwami buja guhona bugira gute bene bwo bajya mu bintu by'amacakubiri mm, rero uye ndibaza bakwiye umuhuza abahuza babashyira hamwe bakababwira yuko bakababwira bati eh, abasangiye ubusa bitana ibisambo icyo mm. kintu bakagitegera bagategera kandi yuko eh, ugomba gukorera igihugu hanyuma ukinuba mugenzawe ukanka gutegera umugambi eh, mukuru nyamukuru ubwiza gushyigikira abo bantu baba bari ari kubarihinda kandi ntaho bashika mm. rero umugabo nti ntawo batera intobo ngo ntibagize ibindi bagize biriya eh, twaciye mu makuba menshi aya macakubiri yaratugoye yaratugoye gufata je ndibuka nkiri muri severe nahora induru nti eh, aba reka dukorane na diaspora reka tuje kubarondera reka turabe kuko turi komisiyo veritere reconciliation badufashe mm. uyu murimo turimo nkabona yuko bagayana vrema iyo mm. umuntu aje kukugaya rero naho ufise ugushaka kwiza bica bipfa mm. reka twibutse abari ko baradukurikira ko turi muri karadiridimba n'akana kaji wabo twaba turi ko turabira hamwe cyane cyane uruhara rw'umwe wese mu kugarukana amahoro muri kano karere n’inyuma nyuma y'inama idasanzwe yahuje ibihugu birenga cumi byo mu karere byasinye amasezerano ya Abeba yo kugarukana amahoro muri Republika ya Demokarasi ya Kongo no mu karere umutumire turi kumwe hano ku gikorwa kiriko caraye kibereye mm. ibikorwa bijanye eh, n'inama no itarukokoma mm-hmm. donc ya mekanisme de suivi y'inama y'abashira amasezerano Mm. ibikumu ku masezerano by'ibihugu byose biranga ikibazo cya kongo twirabe mu kiyo tubone ko hari ikintu kitagenda neza hmm. hanyuma duhindure ibintu nk'abanyafurika twebwe ni kijya kibazo cya kongo kiramugana hmm. twategerezwa rero kwiraba mu kiyo tukabona ati bitagenda neza hmm. nta kuntu wumvira yuko oni shyirahamwe mpuzamakungu rifise uburyo bwose ibikoresho byose byo kwifuza kuronka ariko riri mu karere hajya imyaka ibaye mirongo itatu imigwi yicwa yuko yitwaje ibigwanisho iracari indi mbere iraniyongera ikaba myinshi umutekano ubandanya guhungabana ukuri kwamye bajya myajya hmm. ico ni ikimenyetso cerekana yuko hariho byagenda neza jewe rero nkagira nk'itwebwe nk'abanyafurika ibyo ni ibihugu bikomakomeye byoshobora kugira ugishatse tuzogira bigahindura ibintu muri kongo n'ibihugu tuvuga yuko birakomakomeye kubishyira mu by'ubutunzi nk'abarundi abarundi turazi eh, ingabo nazo zihambaye mhm. eh, ingabo zihambaye zifite uburambe mu byo kugarukana amahoro n'umutekano aho yabuze icyo nacyo ni ikintu gikomeye dutegerezwa gukorera ko kugira ngo tugarukane amahoro n'umutekano wahajya mu karere hanyuma mm. kongo kongo ihangame ubucuruzi bwa kongo buribwe na twebwe abanyafurika hanyuma ibihugu byo hanze abazokenera yuko dukorana dukorane ariko bakimbura oro bakimbura kobalte bakimbura n'ibindi n'ibindi mm, david ni ukuvuga rero um, duhindure tandanse hanyuma ibintu bije ano taravantaje murakoze yego mm, david eh, turi ko tuvuga uruhara rw'umwe umwe wese cyangwa rwa bamwe n'abandi mu kugarukana amahoro aho muri congo umutumire yavuze abatandukanye aravuga amareta nk'uko mwashimye ukuntu ariko arategurwa inama bene izo aravuga chef kutimi bajya bami n'abandi n'abandi turagaruka mbere no kuba diaspora ati nabone barafise uruhara runini ariko ngo ni mu gihe kumbure namwe muri hamwe kugira koko ijunja ryanyu riboneke uno musi mwewe nk'aba diaspora mubona hari icyo mushobora gufasha hano mu karere kugira amahoro agaruke bagarura bakabona abo bantu ni benshi barapeza muri eh, opinion publique bakabona ijwi ryabo rirashobora kugira rihindura mu matora n'ibindi aba bantu botwumviriza ariko igihe twoguma turutsindira hamwe umwe wese agaragaza kugira aho yicaye ku kiciwe ciwe ni nta namwe ndende tuzoshika hmm. igikuru rero ni nk'uko yabivuze nuko uko ah, tubanza tukagerageza gukorera hamwe tukavyumva kumwe hanyuma igihe twagiye kuvugana n'abategesi cyangwa twabandikiye tukabandika tukabandikira mu ijwi rimwe cyangwa tukabakwishyura ku ijwi rimwe niho tuzobwira ingufu ariko mm. bene izi mpanuro uno munsi bene izi mpanuro murazumva ariko uko si twese Mm. ni ukuvuga iyo tuhageze kuvugira afurika muri rusange mhm. cyane akarere muri rusange nk'uko yabivuze ni nk'uko ku ibyo bihugu urabona harimo ibihugu n'uno munsi bitarumva neza yuko afurika dutegerezwa kwikukira tugategerezwa gukorera hamwe nk'abanyafurika ingorane zacu tukazitorera umuti bigikorera abanyene bariko baratera ubuhagarara muri kongo ivyo bihugu ngaho mu karere birahari no muri diaspora rero usanga hari abadiaspora batarabyumva yuko dutegerezwa kujya hamwe tukavugirira mu ijwi rimwe kugira ngo twinfluence politiki z'ibi bigo tubamo mm. ariko rero jewe nizeye yuko uko bigenda bivugwa cyane ariko bizohinduka mu maradiyo n'ahandi ariko bizogenda uva kuri za Ethiopia ku ihembe rya Afrika reka mbere no kumanuka gatonya mu bumanuko koko ku david yishimikije cyane umumenyeshamakuru umukoronike bita n'imfuka afurika niyo itariko ko iraronka koko ibyo yategereza kuronka kuri congo biri ko bijya abandi ico natoye ca mbere cyantangaje kimpa n'inguvu nuko nasanze muri kano karere twita akarere k'ibiyaga bigari k'ibiyaga binini mm, ariko gatoya twibutse kandi ko n'abandi bashobora kwandanya batwakura muri no minota 15 dusigaje eh, mm. nasanze muri aka karere turiko turavuga k'ibiyaga binini Grand Lac mhm. yuko ari akarere karimwo abantu barenga imiliyoni amajana atatu mhm. ni ukuvuga igice cya gatatu cy'ababa muri afurika bubu nta kandi karere gafise eh, igitigiri cy'abantu kingana gutyo mhm. abazi ibintu n'ibindi barazi yuko itunga ry'igihugu rihera ku gitigiri cy'abantu gifise mhm. mugabo kuba muri nyamwinshi ntibisigura ko muca muba muba akarorero mu gihe mudafise intumbero yo kwiteza imbere yo gukora kandi yo gukora ibishika hmm. ariko iyo bishitse icyo kintu mukagitegera nta kibuza hanyuma baca baragira impari n'ubu baragira impari n'ubu zikibandanya kuri icyo kibazo cyo kugurana kw'abantu mm. tugarutse kuri kongo rero kongo rero ntifise abantu si igihugu gifise abantu benshi gusa n'igihugu gifise ubutunzi mu gataka kabo ibyo ntawe kibisubiramo birazwi n'abana bo mu mashuri y'intango mm. babwizwa kuba bamaze gutangura kuja barabimenya mm-hmm. mugabo iki kibuze ni kongo yoronka ubukomezi ibwiza kugira urabye ijunja ifise urabya ingene ingana abantu babamwo ubutunzi bifise mm. ukaraba n'ukuntu bayikindagirira ku gataka mm. nka k'umumengo ni igihugu cyitaha gatonya mm. alo alo alo munyuranye ari ku murongo alo alo alo uno mu alo alo nitumumva neza kumbure mwabandanya ariko uja ku murongo bace bamuduha dusigaje akanya gato alo ndabona telefone isa banki mhm eh neza cyane ah ninda twakuye uri he eh, Kingsley muri Grace eh, mu eh. bugiriki mu gisagara cya eh. tene ramutsa umutumire turi kumwe ndaramukije mwubahwa hakizimana deon ariko ndamukurikirana kuva ikiganiro k'igitangura ndakuramukije bwana kingsley mm. mumeze mm. neza ngaho mu mu bugirigi uburundi bwarayabwimbitse iteka mhm. ku nama idasanzwe yabereye mu gihugu iwacu kandi ni bimwe baba bavuga shinga icumu mu mashinga hmm. urabona ko n'igisagara cya eh, ikibuga cy'indege cya bujumbura cyari kiberewe hmm. kocowa nubyita ko ari ubwa mbere nabibonye hari indege zishyira kuri cumi na zibiri hmm. ibyabaye iteka ku gihugu no kwakira abakuru b'ibihugu batandukanye cyane cyane n'abaserukira oni mhm. ko wishyikiyeho mm. na Mustafa fataki akaba yarahashitse mm. ndibaza yuko bashobora kuvuga ukuri atari bimwe bahora babwirwa cyangwa bumva ngo mu burundi ibi n'ibi n'ibi barishikiyeho barabonye uko igihugu ari nyabagendwa urabye imyaka urabye imyaka ihashize ngira ngo n'izo susori ziriko ziragabanuka oye ivyo ni muri ca gihe ibihugu nka Kongo bishoboye mm. kuronka amahoro uravye ibintu byo cyane hmm. cyane electronique byinshi biva muri Kongo hmm. nkuko byagiye biravugwa na David twebwe abanyafurika nta na kimwe nta na kimwe twunguka nta na kimwe tubenefisha kiretse ibindi bihugu by'iburaya no muri abashinwa abanyamerika cyangwa abarusiya ushobora gusanga bibereye muri congo mm. bacukura ubutare bagutwara nta na kimwe twunguka twebwe hari n'abandi bavuze yuko bunguka impunzi z'abanyekongo zigwira mu bihugu impuze ugasanga mm. hariho n'abatasanzwe bari muri iyo ntuze muri ishyirahamwe ry'abarundi bari kwishwi bumva mm. bisaba natwe kugira ngo dutange umushinge w'ikintu gikomeye ni uko tuba twunze ubumwe niho n'icyo twoshikiriza cogira icyo gifashije mm. haba mu gihugu cyangwa mu karere Ego Kingsley reka tugushimire akanya eh. karatujya ku bwanyu umwihwezo wanyu n'uyuhe uh, sindabasubije inyuma handi mwari mugeze ariko murabona ko n'akanya katujyanye kuko murahariho n'abandi ariko barakura akanyani gwawe igihugu cya kongo ntitubivuge tubideha kironsa amahoro nukuri Afrika izo izoshobora guhema nk'uko bavuga mu gifaransa inzego zigejeje gutwara zifata mu minwe ikibazo cy'umutekano ntihagire umukongomani n'umwe abandanya yibaza yuko umutekano bakeneye uzuzanwa n'ishyirahamwe cyangwa igihugu kanaka cyo hanze sekirite y'igihugu ibwirizwa gucungirwa na bene igihugu mm. baho icyo rero nicyo gikenewe muri kongo nicyo kibuze kandi iyo biba biriho iyi ngwani iba yaraheze kuva kera mugabo genda ndashaka ko mumenya yuko wihweje eh, ibiri ko biraba wumvirije ibivugwa muganiriye mm, mu kanywa ababo bizoba mhm. kandi utabyumva n'akazi kiwe ariko ndagabishije abanyumva yuko hariho ikibazo kigoye kizogora gutora umuti hakozwe ibyaha byinshi muri kano karere dufise abanyabyaha benshi n'uwoshinga isentare bijya babakunda kuvuga ngo isentare mpuzamakungu ntabyishobora kuko abagizi ba nabi ni benshi ino mu Burundi niho twarabibonye eh, nkabijya bavuze byo muri 72 mu mirongo na kabiri mm. eh, byinshi bizingamitswe nuko abakozi b'ikibi babyagirizwa ni benshi ni benshi kuko ababikoze baciye babandanya hacahaza n'abandi bakozi bibi benshi kugera naho usanga nabo byashikiye muri za mu myaka uyu n'uyu ugasanga nabo barafite ibyo bagirizwa nicyo gikomeye mm. ikibazo rero tuzoronka muri kano karere ni ukugera ni ukugera abakozi bibi ntibashaka duhere n'abanyagihugu bose ku mutekano w'abarundi bose n'abanyamahanga nk'uko tubibona muri ibi bihugu biduhaye indahabwo